Dago ngayon sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung meron po tayong Bible, buksan po natin sa Ephesians chapter 5. Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin ko po sa inyo yung verse 22 up to verse 25. Follow me with your eyes. Ephesians chapter 5, 22 to 25. Sub- wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is head of the wife, as also Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. Tayo po'y manalangin. Kami po'y nagpapasalamat sa inyo aming nakilama at muli nyo kami i-gather sa place na Purihin ang iyong pangalan, umawit ng papuri, manalangin, at mag-aral ng salita. Galayan po namin na kayo Panginoon magturo sa amin. Talam po namin ang Banal Espiritu siya yung, siya yung author ng Bible. Siya rin Panginoon ang gagabay sa amin, magbibigay ng paunawa upang maintindihan namin at ma-apply namin sa aming buhay ang aming natunan. Ngayon po'y pag-usapan namin ang relationship ng mag-asawa. Kay Panginoon ang mabigyan ng kapurihan. At salamat, O Diyos, at bukas ang iyong salita para turuan kami. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Tayo po'y maaari na pong magsiupo. Last uh, June 2, kung saan ay nalaman natin yung pangyayari sa Resort World. At sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pang-imbestiga, ay nakita nila na lack of security. Napasok sila ng isang galit na galit sa casino at sabi nila ay naging adi sa sugal. Pero gayon pa man, concern ako dun sa lack of security. At totoo naman, at pinakita naman sa video na halos wala yung mga security guard sa mga area na kailangan. Alam nyo, gayon din po sa church. Sa church. Na kung saan eh, maraming churches ngayon lack of security. Hindi alam ng mga members kung yung kanilang panliwala, yung kanilang stand, yung kanilang conviction, Kapag may pumasok na maling katuruan, oo na lang sila ng oo. Ito nangyayari ngayon sa mga churches. At yung pong nakakalungkot, eh, yung pong dapat natin palakasin. At mapapalakas lang yan sa panalangin at yung discipleship na meron tayo, na maturuan kayo. Kaya gusto ko isingit sa July, sa July po, ituturo po namin sa inyo yung Journey 1. Kung hindi pa kayo nakakatira ng Journey 1, ay ito po, buong buwan ng July ay jury-won except sa last Sunday. At sa mga nakatin po, ito po'y ma repress yung ating kalaman. Iba pa rin yung patuloy mong pinag-aaralan yung natutunan mo na. Para lalo siyang tumibay, para, para lalo siyang mag-remain sa isipan natin at kaya nating harapin yung mga wrong doctrines, false teachers, false practices sa ating mga natutunan from the Word of God. Kaya yung po sa month of July at at yung 9 to 9.45, yun yung discipleship hour natin. Mga lesson pa rin sa discipleship, pero piling-pili na lang. Kaya yung mga tapos na sa Journey 2, Journey 3, Journey 4, this year, after anniversary natin, pipili ko kayo, kayo magtuturo ng mga lesson nito sa discipleship hour. Okay? Kaya isang paraan din yan para matrain tayo. At ang nakakalungkot din, kahit sa family, lack of security. Isa sa mga, hindi lang isa, kundi pinaka-target ng kalaban, maliban sa church, ay ang family. At yung family, lalo yung mag-asawa. Pag nasira na yung mag-asawa, apektado na rin yung family, apektado na rin yung relationship ng parents sa mga anak, apektado na rin ang kanilang ugali, apektado na rin ang kanilang mga decision sa buhay nila. Kaya napakalaga yung ating tatalakayin pagkat pag-usapan natin yung wives and husbands, integrity in our family. Kaya I hope, sino di, ang narito yung mag-asawa? Ayun, kasama yung asawa. Iba asawa lang, hindi mag-asawa. Ayan. Yung mga wives na saan dito, sa inyong mga husbands, future wives, future husbands, para din sa inyo to. Last Sunday, pinag-usapan natin yung tungkol sa music, nalala niyo yun? Sa music kasi maraming qualifications ang binibigay ng choir conductor o yung mga nagtuturo. Di ba? Ito yung mga qualifications, ito dapat ang mission natin, target natin. Lahat yan ay magaganda. Pero pinakita ni Pablo, isa lang ang kailangan ng kumakanta, nagtuturo, be filled with the Holy Spirit. Yun lang. If you are filled with the Holy Spirit, do what you want. If you are filled with the Holy Spirit. Sigurado pag feel ka ng Holy Spirit, ang gagawin mo, will of God. Ang gagawin mo yung mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. Ganyan sa pagkanta natin. Pag feel ng Holy Spirit yung mga members ng choir, walang problema ang conductor dyan. Very active yan. At wala ka marinig na pag-angal kasi submitting one to another in the fear of the Lord. Walang problema, mag, hindi may stress ang conductor diyan pag uh, filled ng Holy Spirit yung members sa choir. Pati sa congregation, walang problema ang pastor, ang song leader sa pagpapakanta, pag-filled ng Holy Spirit ang bawat isa. Okay? Gayun din sa mag-asawa. Ito'y continuation ng feeling of the Holy Spirit. The integrity in our home, family, wives, Submit to your own husbands, as to the Lord, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Then sa husbands, verse 25, Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her. Paano ko malalaman na ako'y puspos ng banal na spirito bilang asawa? Babaeng asawa o lalaking asawa? Pinakita dito ni Pablo kung anong gagawin mo, kung anong tungkulin mo bilang wives o wife o bilang husband. At dito malalaman if you are filled with the Holy Spirit. At pag wala dito yung ginagawa natin, you are not. You are not. According to Paul. At yung sulat ni Pablo, according to God. Pagkat yung God Himself, the Holy Spirit, is the author of this book. What is the role? What is the role of the husband and the wife in the family? Yan ang katanungan ng isang poster. Yan ang ating tatalakayin ngayon. What is, what is the role of the husband and the wife in the family? Kung kayo ba'y nag-asawa, alam niyo na ba yung tungkulin ninyo? O wala lang, na-inlove ka, pakasalan tayo. Pero nung kayo mag-asawa na, nangangapa na kayo sa dilim, hindi na alam kung anong tungkulin natin. Ito rin paalala din sa mga may boyfriend, girlfriend, and niligaw o nagpapaligaw, ito yung magandang topic din sa inyo para alam niyo bago niyo sagutin yung lalaki o bago niyo ligawan yung babae, ito yung mga qualifications kung naghahanap kayo. Okay, huwag natin gayahin yung isang babae na nanalangin, nanalangin siya eh. Meron siyang limang qualifications. Krisyano, mapagmahal, Responsible, tapat, lalaki. Yun ang kanyang hinahanap. Nung 20 siya, yun ang kanyang hinahanap. Nung naging 25 na siya, mapagmahal, responsible, tapat, lalaki. Nung 30 na siya, mapagmahal, hindi, mapag, responsible, tapat, lalaki. Nung 35 na siya, tapat, lalaki. Nung 40 na siya, lalaki! Wala na, ang dami niyang qualification eh. Hanggang tumanda na tumanda na siya, lalaki na lang. Uh, ang tanong ay, paano malaman kung lalaki? Tanongin niyo siyempre. Lalaki ka ba? Yan naman yan eh. Oo, delikado yan. What is the role of the husband and the wife in the family? Roles of the wives and the husbands in the family. Sa Galatians 3.27, totoo po, lahat tayo ay pare-pareho na sa harapan ng Diyos. Okay? Ito yung talata ng mga naniniwala sa pastor. Eh. Pero wrong context, wrong interpretation. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, There's no male and female, for you are all one in Christ Jesus. Totoo po yan. In the eyes of God, lahat tayo pantay-pantay. Babae man, lalaki man, bata man, matanda man, slave or free, lahat tayo pantay-pantay nung tayo makakilala sa Panginoon. Nung tayo nagkaroon ng relationship with Christ. Pero, may mga roles na dapat tayong gampanan bilang Kristiyano. At dapat alam natin yon. Alam natin yon. Kung ano yung binigay ng Biblia, yan ang dapat ang gawin natin. Yan ang tungkulin mo. May mga tungkulin tayo. Para mga sundalo, may general, may colonel, lieutenant, may private, may major surgeon. May, may, may mga iba-ibang tungkulin. Kahit sa hospital, may iba-ibang tungkulin. Eh. May doctor, may nurse, may janitor, may... Marami. May manager, owner, Iba-iba ka lang tungkulin. Ganyan din po sa, sa church at ganyan din po sa ating family, may mga tungkulin dapat tayong gampanan. At yung mga tungkulin yon dapat ayon sa salitaan ng Panginoon. Hindi ayon sa iyo. Alam niyo, sanday lang kung bakit nagkakagulo ang relationship ng mag-asawa. Ginagampanan nila isang bagay na hindi sa kanila. Bakit ka nag, naglilinis sa CR? Manager ka. Tawagan mo yung janitor. Pagagalitan ka ng owner, hindi mo tungkulin niya. Ikaw mag-manage doon. Diba? Bakit dyan ka nakaupo sa upuan ng manager? Janitor ka. <laughs> doon ka sa linis, maglinis ka doon. Di ba, bisa may, may mga tungkulin tayo na nagagampanan na hindi biblical. Pag yun ay ginampanan natin, doon nagkakaroon ng problema doon nagkakaroon ng malaking problema. At pag lumaki yung problema na yun, gulo na yun. Ang sunog, ang dami ng ang dami sunog ngayon, no? Hindi mo nag-umpisa yan sa maliit lang, eh. ay sa malaki agad. Eh. Nag-umpisa yan sa maliit. Sa London, ito yung findings sila, dahil sa refrigerator, kaya nasunog yung building doon sa London. Ang daming namatay, ang daming nasira yung kanilang mga tahanan, yung mga, yung mga kwarto nila doon. Dahil lang sa refrigerator. Kaya ang plano na, i-demanda kung sino yung gumawa ng refrigerator na yun. Buti lang matay, matibay yung in the Philippines. The roles of the wives in the family. Importante po yun. Wives, listen. Una po, to submit. Malinaw naman sinabi ni Pablo sa mga wives, Wives, submit to your own husbands as to the Lord. Submit to your own husbands as to the Lord. Ito yung usapang mag-asawa. Kasal to, kasala, kasal. Kayo'y magkais nagkaisa na, magkayo'y, you became one, okay? Isa na kayo at tungkulin ng mga wives to submit. Noong panahon ni Pablo, kahit ngayon, maraming matatalinong kababaihan. Totoo po yun. Maraming babae matatalino, lalo na sa relationship. Pag ang babae nagmahal, walang problema sa kanilang pagmamahal. Eh. In general to, mas maraming babae na pag nagmahal eh, talagang ibibigay ang lahat. Di ba? Pagdating sa maturity, pagdating sa relationship, maraming babae, walang problema dyan. Pero sa lalaki, yung kinakabos ang lalaki, kinakabos sa pag-ibig. Pero ang problema ng babae naman, sa sobrang pagmamahal, sa sobrang talino naman, minsan nakakalimutan nilang mag-submit. Lalo na pag napangasawa nila, mas matalino pa sa, sila sa napat na napangasawa nila. Lalo na mas mataas pa yung kanilang sweldo sa lalaki na kailang minamahal. Oh, mataas ang sweldo ko sa iyo. Submit. <laughs> Hindi yun ang basihan doon. Hindi pinag-usapan dito kung matalino yung lalaki o mayaman yung babae. O matalino yung babae, hindi gaano matalino yung lalaki. O matured yung babae at immature yung lalaki. Ang pinag-uusapan dito, ito ito'y utos sa mga kababaihan to submit. Parang ayaw niyo yata. <laughs> submit. Hindi ko na pwede baguhin yan. Nakalagay yan eh. Wife, submit to your own husbands. At yung husband, katulad sinabi ko, hindi pinag-usapan dyan yung kung siya ay matalino, mahirap, edukado. Basta yan ay pinakasalan mo, asawa mo yan, tungkulin mo to submit. Kaya sa mga dalaga o sa mga binata, pag kayo nanliligaw, siguraduhin nyo yung liligawan nyo knows how to submit. Pero kung ang babae nililigawan mo ay nililigawan pa lang ayaw magpasagmit o kasintahan pa lang ayaw magpasagmit, mag-isip ka na. Mag-isip ka na. At sabi dito to your own husbands. Maari, that time may mga problema yung mga kababaihan. Hindi ko alam kung yung iba doon ay nag-work o iba doon, may mga kaibigan din na lalaki. Sa kapitbahay, walang problema. Pag may mga leader sila na lalaki, they are willing to submit. Pero ang problema dito, sabi ni Pablo, sa loob ng tahanan, kaya nyo mag-submit sa labas, sa iba, pero sa inyong own husband, nahirapan kayo. Hindi tama yan. Sabi dito, yung object ng yung submission to your own husbands. Yan ang priority mo pagdating sa submission to your own husband. Siya yung pinakasalan mo. Siya yung katuwang mo na. Siya yung kaisa mo na. Okay? Mabigat, no? At gagawin mo yan, hindi dahil mayaman siya, matalino siya, may pinag-aralan o wala, gagawin mo yan as to the Lord. Diyan yung makikita if you are filled with the Holy Spirit. Magpapasakop ako, magpapasakop ako sa husband ko dahil ito'y utos ng Panginoon at para sa Panginoon. At yun din ay pagpapakita. Siyempre, ng pagmamahal mo to submit. Parang di makangiti ibang wife. Ah. ah, nakakangiti pa. As to the Lord. Tingnan yung next 23 to 24. Lalong pinalawag ni Pablo yung explanation niya. Maari para lalo nila maunawaan. For the, for the husband is the head. Okay. Bakit ka magpapasakop? Because he is the head of your family, of the wives. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church his body, and in himself its Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything in their husbands. Okay, ginamit yung illustration Christ and the church. Alam niyo ba, magandang illustration niya pagdating sa submission. At ito yung paalala sa mga churches. Okay? Yung mga churches na hindi nagsasubmit sa katuruan ni Kristo sa Lordship of Christ, not biblical. They are committing sin. Pagkat sabi ni Pablo, ito yung biblical relationship ni Kristo at ng church. Christ is the head of the church at ang tungkulin ng church to submit. To submit. Not to question his leadership but to submit. Okay? To obey. Kaya yung maraming churches ngayon, palang araw, mararanasan nila yung punishment ng Panginoon. Ayaw nila magpasakop sa Lordship of Christ. Ayaw nila magpasakop sa katuruan ni Kristo. Tungkulin ng church to submit. Yan ang binigay na illustration ni Pablo sa mga kababaihan. At kung yung church nagpapasakop kay Kristo, kayo din mga wives. Submit. At ginagawa, ginagawa niyo to, you are submitting yourself not only to your husband, higit sa lahat, you are submitting to Christ. To Christ. You are part of the church. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit in ano nakalagay? Mabigat to? Mabigat? Hindi natin pwedeng i-edit yung Bible eh. Submit na lang tayo mga kapatid. In everything. Sa bawat decision making, in everything. Saglit tayo. Pag sinabi ng husband, dito ka lang, huwag ka muna sumama sa mga kaibigan mo. Dito lang tayong dalawa. With your family, with your children. Submit. Submit. Lalo sa mga big decision, kahit na magandang decision ng kababaihan, pag ang lalaki nag-decide, submit. Kung mali yung kanyang decision, bahala ang Panginoon sa kanya. At least, you submit. You submit. Nakangiti yung mga lalaki, oh. Yes. Yes. Preach it, brother. Yes. Submit. Makakaganti na rin tayo. <laughs> Hindi naman, submit. Pero ito yung isang paraan para may pakita ninyo, you are filled with the Holy Spirit. Submit to your own husbands. Kaya check your faith. Check your Christian life. Am I filled with the Holy Spirit as a wife? Submit. Submit. 1 Peter chapter 2, 1 to 2. Mari ang question, di ba sa mga believers lang yan? Kasi kausap ni Pablo, ni Pablo dyan, mga believers yan, mga members na ng church yan eh. Eh paano kung ang aming husband ay unbeliever? Diba? Yan ang tanong eh. Eh tignan nyo sa 1 Peter chapter 2, 3, chapter 3, 1 to 2. Sinagot ni Peter. Sinagot ni Peter, mari ating katanungan. Madaling magpasakop sa believer. Paano sa unbeliever? Iba yung kanyang panampalataya. Hindi kami magpapasakop. Sabi ni Peter, no, magpasakop pa rin kayo. Likewise, Wives, be subject to your own husbands. Ano yung karugtong? So that even if some do not obey the word, ibig sabihin, do not obey the word, mga unbelievers yan, yung iba. They may be won without a word by the conduct of their wives. Maaring madala nyo sila sa Panginoon kahit wala kayong sinasabing salita ng Panginoon at nakikita sa buhay niyo yung ugali ng Krisyano Mag-iisip yung husband, totoo yung panampalataya ng aking wife. Gusto ko na rin maging Krisyano. Through your conduct, through your behavior, through your lives, they may be won without a word by the conduct of their wives. Alam nyo, may pastor nga na kahit na imbitahan siya ng wife na mag-Bible study sa kalang family, tinatanggihan niya. Hindi dahil ayaw niya i-share yung gospel, Kasabihin niya, alam mo, malaki tungkuli mo. Eh. Tong Tungkuli mo yan, magpakita ka ng respeto, submission to your husband. And God will use your life na madala mo yung husband mo sa Panginoon. Isang dahilan kung bakit hindi nadadali yung mga husband sa church at sa, sa tamang panampalataya, yung ugali ng mga Christian wives, hindi sila nagpapasako o hindi sila namumuhay ng tama sa Panginoon. Yan ang sabi ni, Pop, ni Peter. Okay? Yan sabi ni Peter. Naniniwala si Peter niyon. Kaya pwede pala madala sa Panginoon yung mga husbands na unbeliever kung tayo mismo, yung mga wives, nagpapakita ng kagandahan sa kanila. Sabi dyan, no, they may be won without a word by the conduct of their wives. Wow. When they see your respectful, ano pa, not only respectful and pure conduct. Anong klaseng conduct? Respectful, naroon yung submission, respect, and pure conduct. Mag-iisip yung husband. Totoo talaga itong panampalataya ng wife ko. Kahit ano pagawa ko, submit ng submit. At napakabait. At namumuhay ng malinis. Mapalad ako. Kaya minsan, dahil doon ay eh, naliligtas sila eh. Ginagamit ng Panginoon yun yung testimony po ninyo. Testimony ninyo. Yun ang pinaka best weapon para ma-share nyo yung gospel sa inyong husband. Respectful and pure conduct. Tingnan nyo po, tuloy po sa verse 3 to 4. Do not let your adorning be external, the braiding of hair and the putting of, on of gold jewelry or the clothing you wear, but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of the gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. Nakakuha na ba yung mga binata ng ano, idea? Gentle and quiet spirit, respectful and pure conduct. ba? Diba? Mabigat yun, no? Yan po, yan po. Yung kagandahan mo yung sa loob. Hindi lang yung panlabas. Hindi ko ibig sabihin, hindi kayo magpaganda pagdating ng husband. Hindi. Mangibabaw yung sa loob. Yung sa panlabas, pusang lumalabas na yun eh. Pusang lumalabas na yun eh. Pag maganda yung loob nyo, pusang lumalabas na yun. Katulad ng sister ko nung unbeliever yun, si Mangot ang mukha. Tsaka si Mangot lagi. Pero naging Kristiyano yun at siya rin nagdala sa akin. Alam niyo kung bakit ako naakitin ng sister ko? Kahit may problema, na nakangiti. Ang saya. Parang, parang ganda ng buhay niya. Yung pala, binago na siya ng Panginoon. Smiling face. Kaya eh, hindi na nakaano, nakaano sa akin eh. Naka-attract sa sister ko eh. Gumanda siya yung kanyang buhay dahil nakilala niya ang Panginoon. Ito pinag-usapan naman natin ng, ng wife sa kanyang husband. Paano kung krisyano ka, yung husband mo nag-work, pagdating sa bahay, ang gulo ng bahay, hindi ka pa nakapagluto, maniniwala ba sa panampalataya mo yun? Kung yung husband mo galing sa trabaho, unbeliever, at uwi ng bahay, ang gulo ng bahay, wala pang luto, gutom na gutom, eh lalong hindi maniniwala sa'yo, save ka. O, oh, eh. baka hindi ka save, baka sabihin niya. Eh, eh, yan ba yung buhay kristyano? Bakit parang di mo ako niasikaso? Di ba? Eh talagang hindi maniniwala sa yung husband mo. Pero pagdating sa bahay, unbeliever siya, naka-prepared na lahat, malinis yung, yung bahay, at ayos na rin yung forma mo, eh mag-iisip yun. Wow, ang bait ng asawa ko. Hindi katulad ng kapitbahay namin. Bingo, pusoy dos, Di diba? Ang inaasikaso, chismisan, pero yung wife ko, dito lang sa bahay, gentle and quiet spirit. Wow. Sigurado yung panalangin mo sasagutin ng Panginoon. At nakita naman natin yan, eh, may mga wives dito, dati unbelievers yung kanilang husband, nila madala sa Panginoon, maari through their conduct, respectful, respectful and pure conduct, nadala nila sa Panginoon. Nadala nila sa Panginoon. Alam niyo kung paano mag-submit? Verse 5 to 6, oh. For this is how the holy women who hope in God used to adorn themselves by submitting to their own husbands as Sarah what? Obeyed Abraham. Anong tawag niya kay Abraham? Lord. <laughs> Grabe submission ni Sarah. Oh. Master. Ibig sabihin, mataas yung, tung, mataas yung pananaw niya sa kanyang husband. The head of the, the, the family. Yan ang pananaw ni Sarah kay Abraham, Lord. Yan ang pagpapakita niya submission. And you are her children if you do good and do not fear anything that is frightening. Ngayon, alam niyo na kung ano ibig sabihin ng filled with the Holy Spirit sa mga wives. Colossians 3.18 Wives, submit to your own husbands as is fitting in the Lord. Diyan kayo nilagay. Diyan natutuwa ang Panginoon. Yan ay salita niya, yan ay utos niya. As is fitting in the Lord. Submit, submit. At ginagawa natin to for the Lord. For the Lord. At kung unbeliever yung husband natin, gusto, gusto natin silang mawin para sa Panginoon. Kung believer naman, immature, mag-mature, <laughs> mag-mature, lumago sa panampalataya. Pangalawa, not only to submit, sa verse 33, to respect. Respect. However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she what? Respects her husband. Ang husband po nagkakamali. Ang husband po ay nagkukulang. Hindi sila perfect. Pag may problema yung family, konting respeto, huwag natin ikwento yung mga pagkakamali nila, pagkukulang nila. Alam mo yung husband ko, wala, pag uwi sa bahay, hagis ng sapatos, yung merda, sa kalat-kalatan, walang kwenta. Yung damit, kala mo may katulong lagi. Tapos biglang kakain sa, sa table, hindi ba pinupunta sa, sa hugasan? Iiwan pa doon. Eh, dalawa lang kami. Respect pa rin. Huwag mo na i-chismis. Pag-pray mo. Pag-pray mo. At i-remind mo na rin siya minsan. Malay mo, pakinggan ka. Hindi may ibig sabihin ng submit, hindi ka na magsasalita. Ah? Tungkulin mo pa rin magsalita. I-remind. Paalalahanan din sila. He, there are the heads of the family and you are the neck. Sabi nga nila. Yung mga wives, yung mga neck, sila yung nagko-control. Pero kahit sila head of the family, sila yung leader, alam niyo yung influence, yung influence, influensya, binigay sa mga kababaihan. Pag wala sila, yung mga anak na titira, yung influensya mo sa mga anak mo, na isishare mo sa, sa mga anak mo. Kahit sila yung leader, pero yung influence mo sa mga anak mo, malakas pa rin. Totoo yun. Totoo yun balance. Sila yung leader, sila yung nagpo-provide, sila yung mag-decide, pero hindi ibig sabihin niya wala kang say. Tandaan niyo kahit si Jacob, tinanong niya rin yung kanyang mga asawa. Tinanong niya rin ang kanyang asawa kung ano gagawin niya. Bago sila umalis kay Laban, pinakinggan niya. Hindi ibig sabihin ng submit ay pipi ka. Hindi. May boses ka, pero yung final decision pa rin, saan? Sa husband. Pag nagkamali yan, mahal, tama yung sinabi mo, tama yung <laughs> suggestion mo. O, at least, nakinig na siya sa'yo. Pero yung leadership, binigay mo pa rin sa kanya. Kasi nire-respect mo yung leadership niya. Siya yung general eh. Siya yung five star. Maaari ka, three stars ka lang. Uh, meron, kang, meron kang suggestion, pero pare, siya pa rin yung mag-decide. Let the, let the wife see that she respects her husband. Kung mag, pag, mag, pag-aaway mag-asawa lang, pag-usapan nyo na lang. Huwag na pumunta sa kapitbahay. Alam nyo, maliban lang kung meron kayong good counselor, good advisor, okay yon. Pero kung wala, hindi rin makakatulong yon, chismis lang kayo. Alam mo yung kumari ko, sabi yung husband niya, ganito, ganito. Alam mo, eh, wala rin na. May chismis din, nasira din. Kaya pag naglalakad yung husband, nakatingin sa kanya yung mga kapitbahay, hindi niya alam kung anong kasalanan ginawa niya. Yung pala, kinalat na pala siya. Disrespect yun. Disrespect. Ang lalaki, ma-pride eh. Ma-pride. Ayaw niya masagasaan yung ego niya. Pero pag nakitaan ng humility, submission yung kalang wives, lumalambot din ang kalalakihan nangihina rin sila. Pag nakita yung good conduct and respectful conduct and pure conduct, lumalambot din ang puso ng mga kalalakihan. To love, not only to respect, sa ibang, sa ibang aklat, sa Titus verse, chapter 2, verse 3, older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine. They are to teach what is good to train the young women to love their husbands. Napansin nyo, to love their husbands and children. To be self-controlled, pure, working at home, kind, submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. Hindi natin napapansin, posible pala masira yung salita ng Diyos pag hindi tayo nagmamahal at nagpapasakop sa ating husband. Naapektuhan yung testimony ng salita ng Diyos. Sabi diyan, no? submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. Kala ko, pareho kayo krisyano. Pag nag-aaway kayo, mas mapait pa yung mga unbeliever sa inyo. Delikado yun. Delikado. To love. Ano yung tatlo yan? oh, nagsusulat si Sister Lona. To submit, to respect, to love. Hindi pa tapos ang labanan. Wives pa lang yan. Ngayon naman sa husbands. Yes, tapos na sa amin, sa husbands naman. The roles of the husbands in the man. Paano ko malalaman I'm filled with the Holy Spirit as a husband? Mabigat ang husband. Mas mabigat pa sa wives. Oo. Yung kanilang, nalalay sa verse 21, submitting one another. At ang inuna ni Pablo, yung mga kababaihan, yung mga wives, submit. At pangalawa naman yung mga husbands, how they submit to their, to their wives. Ipapakita nila sa magitan ng pagmamahal, yung kanilang pagpapasakop. Pagmahal mo yung isang bagay, magpapasakop ka doon. Parang maganda tong laptop nito, napamahal na ako dito. Talaga magpapasakop ka doon, Ahanap ka ng parang para mabili yung laptop na yon. Kunwari, sasakyan, napamahal ka sa sasakyan na ito. Gagawa ka ng parang para mapasa yung sasakyan na yon. Yun ang pagpapractice ng submission mo to love. Di mo ipapakita mataas-taas na salita. Pero pareho lang, ito naman ay love. Kasi katulad sinabi ko sa inyo, totoo po yun. Pagdat- hindi lahat in general to. Ah. Pagdating sa pagmamahalan, sa relationship, maraming kababayang mature pagdating sa relationship. Alam nila kung paano magmahal. At maraming mga kalalakihan, kadalasan immature ang kanilang pagmamahal. Kaya nga minsan sa relationship na mag-asawa, napapansin niyo, bagong kasal kayo, parang gusto nang sumuko ng babae. Kasi nga nakikita na sa yung immaturity mo bilang lalaki. Nag-iisip na siya ngayon. Parang gusto nang bumalik sa parents niya. Kasi inaasahan niya, yung pagmamahal ay bibigay mo sa kanya katulad ng magulang niya. Parang ganyan. Di ba? Kaya totoo po yun. Pero, pag lumalago ang lalaki, lumalago rin yung kanyang pag-ibig sa kanyang wife. Pag siya'y filled with the Holy Spirit. Tingnan niyo po, to love. Yan ang tungkulin ng, ng husbands. Husbands, love your wives. To love as Christ loved the church. As Christ loved the church and gave Himself up for her. Maraming letter S tayo pag-usapan. Sacrificing love. O sacrificial love. O sacrificing love. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her Am I willing to die for my wife? O baka sa pagtawid na ng kalsada, eh, nasa dangerous side yung babae. Ikaw nasa, dito yung sasakyan eh, dito yung babae eh. Dito ka, protekta mo sarili mo eh. Natututo ka tuloy, umi, lumipat dito, pag may sasakyan dyan, para protekta mo yung wife mo. Di ba? O pag nagsalakad, mas nauna ka, naiiwan yung babae. Baka pag talikod mo, wala na, nakidnap na. Hindi mo naprotektahan. Si Jesus Christ, pinakita niya ang kanyang pagmamahal sa church. Binigay niya ang kanyang sarili for the church, to save the church, as a savior, the savior. Ikaw ngayon, ikaw yung savior ng wife mo. Tungkulin mo to protect her. Even to give your life for your wife. Nakangiti na ng mga wife. Yes. Yes. Sige ba, Pastor? Pangaralan mo yung mga asawa natin. <laughs> Hindi ako nangangaral dito si Pablo. Gave himself up her. Kaya tungkulin mo ngayon, willing mo ibigay yung buhay mo sa wife mo. Yan ang pagmamahal, katulad ni Kristo. Sacrificing love. Pag may sakit siya, hindi ka na mapakali. Hindi mo sasabihin, ano, Lagnat, laki lang yan. Kinutubuan ka lang ng ipin. Okay na, pag ano ka. Hindi, hindi ka mapakali. Kasi mahal mo siya eh. Ano, dalala kita sa doktor. <laughs> Binala kita ng hospital. Ganyan mo siya kamahal. Hindi mo siya aasa rin. Maaari sa iyo, okay yun, pero sa nararamdaman niya, hindi okay yun. Ipapakita mo yung concern mo sa kanya kahit maliit na bagay yun pagkat you are willing to give your life for her because you love her. At least nakakuha rin ng tip yung mga dalaga natin dito. Pag may nanligaw na binata sa inyo, ang una yung tanong, are you willing to give your life to me? Are you willing to marry me? Are you willing to leave your family for me? Mamaya pag-aralan din natin yun. Sacrificing love. Sanctifying love. That he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. Pag filled ng Holy Spirit yung mga husbands, mataas yung kalang spiritual life at gusto nila yung kalang wives, isasama nila sa church, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at siya yung leader to encourage his family. Sunday na, bumangon na tayo. Ikaw yung unang babangon to encourage them to wake up, to rise early. Para sa Panginoon pumunta na tayo. After ka sa kanyang spiritual life. Habang lumalago yung spiritual life ninyo, mas after ka na sa kanyang spiritual life. Sa kanyang kagandahan na mag-mature, maging banal. That He might sanctify her, have cleansed her. Anong gagamitin niya? By the washing of water with the world. Mabigat ang tungkulin ng mga lalaki. Pag mahal natin ang mga wives natin o yung wife natin, ikaw mismo, nais mo ikaw yung nangingibabaw pagdating sa spiritual growth. Pagdating sa knowledge sa salita ng Panginoon, gusto mo ikaw yung lumalago. Gagawa ka ng paraan para lumago yung spiritual life mo. Kung saan yung pag-aaral ng salita ng Diyos, gagawa ka ng schedule, ng time to be with them, to learn the Word of God. Kaya in-encourage ko yung mga tatay dito, may discipleship po tayo. Mag-join kayo. Pagkat kayo yung mga leader sa inyong tahanan, kayo yung pastor doon. Kayo yung tatanungin nila kung, anong, kung saan matatagpuan yung verse, kung ano yung paniniwala natin sa bagay nito. At pag wala tayong nasagot, baksak ang leadership natin. Baksak. Lalo sa ating wife. Ang wife, palatanong eh. Si Babes, buti lang, lagi text ng text sa akin. Ano? Tawag sa akin, BJ ko, o heart, ganyan. Ano yung, saan na matatagpuan yung verse? So, yun. At yun, ibibigay natin. Ibibigay natin. Hindi mo naman kailangan pumasok sa Bible school para maturo ng mga verses. Mag-join ka lang sa mga activities sa church. Maging active ka lang sa pagdalo sa mga worship service, sa discipleship. You will learn. At inang paraan din para to sanctify her through the Word of God. Turuan mo siya. Turuan mo siya. Magtatanong at magtatanong yung wife mo. At ang panlinis sa kanya ay ang salita ng Diyos. Sanctifying love. Tuturuan mo siya ng kabanalan. At alam mo yung salita ng Diyos ang magbabadal sa kanya. Tingnan niyo sa 1 Corinthians chapter 14, 34 to 35. Ito yung problema ng mga wives. Hindi sila nagtatanong sa kanilang mga husbands. Kung magtatanong man sila sa kanilang mga husbands, hindi may bigay yung tamang sagot ng mga husbands pagdating sa spiritual things. The women should keep silent in the churches. Sabi ni Pablo, kaya walang pastora. Kung ang leader ng, ng bahay ay lalaki, ganyan sa church. Siya yung pastor. For they are not permitted to speak. We should be in submission. As the law also says. Kita nyo, batas yan. As the law also says. Ewan ko bakit lagi nilang ginigiba ito. Alam niyo ba na mar- nakakalungkot tayo po Baptist tayo. Ah. Ako'y nasasaktan pagkat marami palang Baptist sa Amerika, may mga pastora na rin. Yung huli kong nabasa, tombo yung babae, pinakasalan niya yung kanyang girlfriend, sila na yung leaders sa loob ng church. Isang Baptist church. Yun po'y liberal. Yun po'y questionabling Baptist na yun. Hindi gayon ang mga Baptist noon. Nung mabasa ko, nakakasakit ng puso pagkat pangalan nila Baptist. Sinisira nila yung batas eh. As the law also says. Batas yan eh. Batas ng Diyos yan. At bago sila gumawa ng decision, let them ask their husbands at home. Pagdating sa spiritual things, let them ask their husbands at home. For it is shameful for a woman to speak in church. Paano kung wala yung alam yung husband? Alam niyo kung bakit may mga pastora sa loob ng church? Walang alam yung mga husbands. Okay, hindi nagtatanong yung mga babae. Okay lang ba sa amin maging pastora, maging leader ng church? Hindi sila nagtatanong. O kaya, pag tinanong nila, okay lang yan, basta sa gawain ng Panginoon. Eh sabi ng Panginoon, masama as the law also says. Malinaw naman eh. Di ba? Kaya mga husbands, tatanungin kayo ng mga wives. Naway tama yung sagot niyo. Para maging tama, mag-aral tayo. Mag-aral tayo. Discipleship R, 9 to 9.45. Discipleship, ibigay mo yung time mo, bibigyan kita na mag disciple sa'yo. Marami ng mga husbands dito na umani ng discipleship, pwede na sila mag-disciple sa mga kapwa nila husband. Colossians 3.16 Let the word of Christ dwell in you richly, especially to the men. Sila yung mga teachers, sila yung mga leaders, sila yung mga preachers. Alam mo sa Old Testament, ang mga nagtuturo, men. Sila'y maraming alam sa salita ng Diyos. Let the word of Christ dwell in you richly. Kadalasan ng mga babae naman, submissive lang yan eh. Passive lang yan eh. Kung ano tinuturo ng lalaki, oo, oo, lang naman yan eh. Kaya pag, pag mali yung kaalaman ng husband, wala din, mali din naman tutunan ng wife. Mas importante ng husband, tama yung kaalaman niya. Let the word of Christ dwell in you richly. Husbands, sa Colossians 3.19, Husbands, love your wives and do not be hers with them. Maaari that time, noong panahon ni Pablo, ang tingin ng mga ibang lalaki sa mga babae ay mataas pa yung tingin nila sa hayop. Alam niyo ba yan? Mas mahal pa nila yung kabayo kaysa kanilang white kasi kabayo napapakinabangan o yung mga aso. Kaya minsan ang tingin nila sa kanilang white, parang slave. May mga Krisyano, may mga dati kayo ng kanilang paniniwala, naging Christian. Kaya pinalalahan sila ni, ni Pablo, Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Sila'y anak na ng Diyos. Mahalin mo sila katulad ng pagmamahal ng Diyos. Pagmamahal ni Kristo. Binigay niya ang kanyang buhay sa church. At ibigay mo rin yung buhay mo para sa iyong wife. Sustaining love. Kadalasan, sa survey, ang sumisira ng relationship ng mag-asawa, lalaki. Hindi na nasusustain yung pag-ibig. Madalas nakakahanap siya ng iba. Di ba? Bihira sa babae ang maghanap ng iba. Pagkat nangingibabaw sa babae ang konsensya. Na, nakakaya. Nakakaya sa amin. Papatol sa iba. Nakakaya. Nangingibabaw sa kanila yon. Kaya in general, mas maraming lalaki ang umahanap ng iba. Hindi nila masustain yung kanilang pag-ibig sa kanilang why. Sabi dito, so that he might present the church to himself in splendor without spot or wrinkle or any such thing that she might be holy and without blemish. Sino yon? Ito tungkol sa church. Tungkol din sa wife mo. Kung sino yung pinakasalan mo hanggang buhay yan, siya yung dadalin mong malinis sa harapan ng Panginoon. Sustaining love. You will remain. Hanggang kaya mo. Hanggang buhay ka. Kahit may sakit ka, sasamahan mo yung asawa mo. Hanggang sa uling hininga. Gusto mo siyang ma-present ng maganda. Ito tumutukoy sa sa church. Nung sila iniligtas ng Panginoon, tungkulin ng Panginoon ngayon, isustain niya yung kanyang pag-ibig hanggang sa dulo, hanggang sa wakas, dadalhin niya yung church, hindi niya iiwanan dadali niyang maganda. Ganyan ng ibig sabihin sa mga husbands. Hanggang sa wakas, dadali niyang maganda, spiritually speaking, yung kanyang, yung kanyang wife. Yan ang kanyang pag-ibig, sustaining love. Saludo tayo sa mga husband. 30 years pataas, 25 pa taas, o 20, pa, 20 years pataas, hanggang ngayon ay kasama nila yung kanilang pinakasalang asawa. Kaya against tayo sa mga Muslim na niniwala, pwede mag-asawa. Additional. Hindi tayo niniwala. Sustaining love. Ephesians 5.31 Para, na, para, para mapalawak natin sustaining love. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh live and cleave. Alam mo sabi, ibig sabihin ng hold fast? Diyan natin nakuha yung salitang glue. Alam mo yung glue? Anong ginagamit sa glue? Pandikit, di ba? Yung matibay na glue, pag uh, ah, nilagay mo na, eh, wala lang, wala lang kalasan. Wala lang iwanan. Wala lang hiwalayan. Yan ang ibig sabihin niyan. Kaya pag nanligaw ka, ang target mo, pag pinakasalan mo yan, siya lang. Wala nang iba. Pag pinakasalan mo na yan. Willing kang iwan yung ama. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife. To his wife. Yan ang tungkulin ng husband. Sustaining love. Hold fast to his wife. Clear. Ulitin ko, ito yung kinuha natin, glue. Dikit na dikit kayo, walang hiwalayan. The two shall become one flesh. Yan, one flesh, pagkikinasal na. At ang unang kasal nangyari sa Garden of Eden, Garden Wedding. At itong verse na ito hapon sa Genesis chapter 2. Sabi ni Jim George sa isang quotation niya, hindi ko kilala si Jim George, pero maganda kayang quotation. The Christian family is under attack on all fronts. Christian marriages are disintegrating at an alarming rate. Children are not receiving the proper training and modeling from their Christian parents. And from my perspective, a major contributor to this tragic slide is usually what? Who? A husband and father who is not fully assuming his God-ordained role as spiritual leader. Pag bumagsak ang leadership sa tahanan, apektado na yung mga anak natin sa kanilang pamumuhay. Ako'y natutuwa last Father's Day natin. No? Nung tinignan ko yung picture, ang dami. Sana dumami pa yung mga ama na ganyan. Dumami pa. Encourage natin yung mga tatay. Turuan natin yung mga tatay. Yung kalang spiritual leadership ay huwag masira upang hindi mapahamak yung mga kabataan. Kaya kung may mga kabataang napapahamak ngayon, baksak yung spiritual leadership ng ama, ng tatay. Salamat. Maraming tatay nag-aaral sa salita ng Diyos. Maraming tatay ang may alam sa salita ng Diyos. Maraming tatay sumusunod kay Jesus. Maraming tatay ang nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Pag-pray po natin yung mga husband. Mabigat ang kalang tungkulin at ang kalang pagmamahal katulad ni Kristo. Pangalawa, not only as Christ loved the church, to love like their bodies. Satisfying love. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. Alam niyo mga lalaki, pag may nagusto yan talagang gusto lang masatisfy sila pag uh, sasakyan o bagay, gusto lang magkaroon sila ganyan. Masatisfy yung kalang sarili. Inu Kaya madalas inuuna nila yung kalang sarili. Di ba? Minsan na, na, na, na, na, na, natatawa ako. Minsan nag, may nakita ko video yata, nagde-date sila eh. Yung, yung kadate niyang lalaki, hawak, PSP, <laughs> naglalaro. <laughs> Hindi kinakausap yung kadate eh. Kasi gusto lang masatisfy yung kanilang sarili. Hindi mo mapigilan yun eh. Kasi mataas yung pride ng lalaki. Minsan hindi magiba. Pero sabi ni Pablo, gamitin niyan yan sa pagmamahal niyo sa inyong asawa. Satisfying love. Kung mahal niyo sarili ninyo, kung paano niyo iniingatan ang sarili niyo, ibinibigay niyo yung gusto niyo sa sarili niyo, gayon din ang ibigay niyo sa inyong has, sa wife. Satisfying love. Maaring material things, spiritual things, emotional na bagay, ibigay natin. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Totoo naman. Di ba maraming mga babae umaangal? Bakit ang aga-aga mong gumising? Inuuna mo yung mga manok. Inihimas-himas yung mga manok. Pinapausukan mo. Taos ako, hindi mo mahawakan. Wala, hindi sila masatisfied. Mas nasasatisfy nila yung kailang mga alaagang manok, yung mga bisyo nila. Ganyan, ganyan magmahal yung lalaki. Pag may bisyo yan, talagang ibibigay nila yung todo eh. Nakakalimutan nila yung wife nila. Kaya sabi ni Pablo, bag, gamitin niyo sa ibang bagay. Yung pagmamahal niyo sa mga bisyo niyo, ibigay niyo ngayon to satisfy your wife. To satisfy your wife. Huwag mo unahin yung mga manok mo, yung mga panabo mo, unahin yung wife mo. Wala naman nagsasabong dito. Eh. Pero maraming gayong kalalaki, mas inuunan nila kalang bisyo kaysa kalang wife. Huwag naman. Kahit tayo mga Krisyano, yung mga binigay sa atin ng Panginoon, mga bagay lang yan. Iba pa rin yung kasama natin yung wife natin habang buhay. Huwag natin pagpalit sa sasakyan, sa, sa tablet, sa cellphone, sa mga gadgets. Iba pa rin yung kausap natin na harap-harapan yung ating wife. Maliban lang kung pareho kayo malayo sa isa't isa, at least may cellphone. At least may FB o naman. Ano Pero iba pa rin yung communication. Alam niyo, pinaka-best na masatisfy mo yung wife mo, communication. Kausapin mo sila, tanongin mo. Isa lang ibibigay sa communication Ilang oras yung time mo with your wife para kausapin siya? O pagdating sa bahay, buksan mo agad yung TV, ipatagal sa PBA o NBA, hindi ka na kumati ng good morning o good evening sa iyong wife, diretso ka na sa bisyo mo manood ng TV. Sa iyong paboritong team. Di ba? Alam mo, communication. Pag wala yung communication, apektado yung relationship niyo. Agree ba yan? Ha? Totoo ba yung communication? Napakahalaga sa mga kababaihan. Yes. Kahit corny yung joke mo, pakikinggan ka nila, tatawanan ka nila. Okay na yun, at least nakakausap mo sila. Eh baka mas marami ka pang time with your friends, with your barkada, kaysa time with your wife. And, natanong niyo na ba yung wife ninyo? O, ah, kailan niyo na-date yung wife ninyo? <laughs> Kailan yung huling na-date niyo yung wife ninyo? Para kayo lang mag-usap. Kahit yung sa gotomi lang, okay, sa goto lang, lugo lang, okay. At least na-date ninyo. Wala yung mga anak ninyo, ha? Ah. Kayong dalawa lang talaga, para yung communication, satisfaction, satisfying love, ma-practice natin. Communication. Kahit walang malaking bahay o walang gaano ano, basta yung communication patuloy, may satisfaction na doon. supporting love. For no one ever hated his own flesh. Totoo po yan. Ang isang normal na tao, hindi niya sasaktan ng kanyang sarili. Hindi siya mag-iisip na ikasasama ng kanyang sarili. Gayun din, yung husband, hindi dapat tayo mag-isip ng masama sa ating wife. At ang tungkulin natin, but nourishes to provide their needs kung ikay nagtatrabaho, tungkulin mo to provide her needs. Ngayon eh, pareho na nagtatrabaho yung wife and husband, tuwan-tuwan yung husband, yes, may po-provide mo na yung pangangailangan mo, pwede ko nang gamitin to sa akin sa iba. Hindi po. Hindi po. Kahit na may trabaho siya, tungkulin pa rin ibigay ang kanyang pangailangan mula sa natanggap mo bilang husband. Siyempre, yung mga wife, huwag niyo maubusin lahat kunin sa husband niyo. Magtira naman kayo. Paano kayo i-date kung wala naman silang panday? Kung naibigay na lahat sa inyo. Di ba? Supporting love. Isang paraan para masupport mo yung pangailangan niya. Lalo kung may mga anak na. Alam niyo, sa pinag-aawayan ng mga mag-asawa, pera. Totoo, di ba? Pera. Pag kulang yung support, eh, lalo nag-aaral yung mga anak, o kayo mga may baby pang pinapa-dede, tatlong baby pang pinapa-dede, <laughs> ang mahal ng gatas niya, ha? Tapos ibibigay mo ay napakalit lang, hindi ka nagsisikap, wala. Naghahanap ka ng away. Kailangan supporting love. Naroon yung support mo sa kanyang mga anak, sa inyong mga anak, lalo na sa kanya bilang wife. Hindi masisira yung relationship ninyo. For no one ever hated his own flesh, but nourishes. Kasama na dyan yung provision. Provision. Kaya, kaya nga ini-encourage yung, at ah, dinidiscourage ko yung mga kalalakihan. Kung hindi nyo rin kaya i-provide ang pangailangan ng wife niyo ng family niyo, huwag na kayo mag-asawa. Huwag na kayo mag-asawa. Sisira lang kayo ng family. Sisira lang kayo ng mga bata. Pero, kung gusto niyo mag-asawa, magsipag kayo. Magtrabaho kayo. At siguraduhin niyo, yung kikitain niyo, ay eh, kayang bumuhay ng family. Yes, naroon ano yung panalangin natin, naroon ano yung tiwala natin sa Diyos, pero tungkulin natin to provide the needs of our family. Pero kung hindi, wag muna. Pag ayaw mo talaga, wag na lang. Di ba? Mahal ko naman siya eh. Sige, kainin yung pagmamahal niyo. Hindi nakakain yan. Isang dahilan kung bakit nag-aaway mag-asawa, lack of provision. Lack of provision. Lalo kung Christian tayo at malakas tayo, gawa tayo ng paraan. At saludo ko sa mga tatay na narito. Walang-wala pero natapos na yung mga anak. Di ba dami natin dito? Oh. Kaya bilib tayo na by God's grace, by God's help, eh, ang Garcia, isa na lang hinihintay nila, tapos na lahat. Eh. Ang Bisunaya, isa na lang hinihintay, tapos na, na lahat. Di ba? Si Minera, tapos na lahat. Siyempre, ang Mariano, tapos na lahat. May pamilya na lahat. Iba pa rin sa luto natin. Eh. Si, ang Kinal family, dalawa na lang hinihintay nila. Di ba? Tapos na yung, ilan, apat? O, di Marami tayo dito mga parents na pwede natin gayahin, mga young people. Huwag na kayong pumunta pa kay Vice Ganda. Huwag na kayong pumunta sa, ha, sabi isang, ano doon, uh, magandang buhay. Ito yung mga magandang example, mga totoo talaga na nagtiwala sa Diyos. Kung pag-usapan yung family, narito sa loob ng church. Ang pwede niyong lapitan at pwede niyong gayahin pagkat they are filled with the Holy Spirit at ang kanilang paniwala based on the Word of God. Importante yun. Importante. Strengthening love. Ang babae po ay mahina. May kahinaan. Ang pwede lang magpalakas sa kanya, ang kanyang husband. Madalas nag-aasawa yung mga kababaihan kasi alam niya mahina siya. Kailangan niya ng partner. Kaya yung mga masisipag manligaw, nasasagot agad. Yung mga crush-crush lang at ayaw namang kumilos, sorry na lang sa inyo. Maunahan kayo ng masipag manligaw. Kasi gusto nila ng partner. Kasi mahina sila. Eh. Pag kayo mag-asawa na, sabi diyan, For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it. Just as Christ does the church, encourage her, strengthen her, Comfort her. Pag nakita mo umiyak, huwag mo tawanan. Sa iyo, magaan yon, pero sa kanya, mabigat na yon. At huwag kang mapa, hindi ka mapapakali. Eh. Kung mahal mo talaga yung wife mo na umiyak na, may problema na yon. At tungkulin mo to be with her. To listen. To listen. Kahit minsan masakit sa tenga, to listen. <laughs> Naalala ko tuloy isang mag-asawa, isang advice para daw hindi maghiwalay mag-asawa, dapat ang lalaki magbulag-bulagan. Ay di, ang babae magbulag-bulagan sa kanyang nakikita sa kanyang husband. At yung lalaki naman, magbingi-bingihan sa naririnig niya sa kanyang wife para tumagal lang yung relationship. Eh, nasabi ng isang ano, pero uh, ano yun no? Ah, worldly advice from the world. Pero to, godly advice from Paul. Cherish, cherishes it Tingnan niyo po, para lalo niyo maunawaan, dito sa 1 Peter chapter 3 verse 7, para maunawaan yung sinasabi ko. Tayo mga lalaki, tayo po yung weak vessel. Okay? Hindi tayo strong vessel, may kahinaan pa rin tayo. Mararamdam niyo pag tumatanda na kayo, weak vessel tayo. Eh. At ang mga babae, tinawag silang weaker vessel. Kuha niyo? Likewise, husbands, live with your wives in understanding way. Yan sinabi ko sa Sunday, gusto nyo mag tumagal ang relationship nyo, maging under tayo. Understanding. Understanding way. Sensitive sa kanilang mga nararamdaman, sa kanilang pangailangan. Showing honor to the woman as the weaker vessel. Kahit anong kamalian ng wife mo, kakulangan niya, pag tinanong ka ng mga, ng mga kaibigan mo, Banggitin mo pa rin yung mga magagandang bagay na nakikita mo sa wife mo. Sa'yo na lang yung mga kahinaan niya kasi weaker vessel siya. Eh. Kahit tayo may kahinaan din tayo mga lalaki. Hindi naman tayo chinichismis din ng ating mga wives. Ganyan din ang mga lalaki, wag din natin. Alam mo pare, yung wife ko, grabe, gusto ko nang iwan. Wag, wag, wag, kwento. Walang mangyayari dyan. Pati ikaw nang ligaw eh. Hindi naman yung babae nang ligaw sa'yo eh. Di ba? Ginusto mong ligawan siya. Eh. Nung makita mo ang dami niyang kahinaan, kamalian, iiwan mo. Showing honor to the women, the weaker vessels, since they are heirs with you of the grace of life, yung marriage. Kinasal kayo. Sarapan ng Diyos, kinasal kayo. Sarapan ng tao, pinagtaisa kayo. Yan ay legal. Hindi at illegal. Against tayo sa sa sa marriage between man and man. Uh, between a lady and a lady or woman and woman. Di ba? Dito, lalaki at babae. Kayo kinasal sa harapan ng Diyos. Yan ang grace of life. Alam niyo kung bakit? Bakit titignan niyo ng weaker vessel? Kailangan silang suportahan, palakasin, tulungan. Bakit po? Ito po'y blessing. Pag ginawa mo bilang husband, ano sabi dito? So that what? So that, nababasa niyo yun? So that, sabay-sabay natin basahin. So that your prayers may not be hindered. Isang lang kung bakit hindi sinasagot ng Panginoon ang ating panalangin, may away sa loob ng tahanan. At ang lalaki, hindi niya na gaano mahal ang kanyang wife apektado tuloy yung panalangin. Para hindi maapekto, maapekto yung panalangin, tungkulin ng dalawa, magmahalan. Wives, submit. Husbands, love your own wives. Your own wives, ha? Iba, wife ng, wife ng iba, eh. Hindi pwede yun. Your own wife. Your own wife. Be content. Be content. Kung sino binigay sa'yo ng Panginoon, habang buhay na yan, be content. Huwag ka na maghanap. Siya yung Miss Universe ng buhay mo. Siya yung Miss World ng buhay mo. Yung pinakasala mo siya, tama yung katawan niya. Ngayon ay parang nag-iiba na isip natin. Wow. Wow. Blessing yan. Blessing yan. Hindi ka na makakahanap ng ganyan. Oh. Alam niyo, advice ko kay Joker, eh, kung maghanap ka ng papapangasawa mo, Maliban yung mga gusto niyang katangian pa, mag, mga iba, sabi ko, para hindi ka mahirapan, maghanap ka katulad ng mami mo. Okay? Maghanap ka katulad ng mami mo. Para hindi ka mahirapan. Krisyano, mapagmahal, naglilingkod sa Panginoon. Kahit na hindi dentist, basta katulad ng mami. Kaya nyo ba i-offer sa mga anak yung binata? Katulad ng mami mo. Pag hindi, may problema kayo may problema kayo. Pag hindi mo may offer yung buhay ng mami mo, ng asawa mo, sa iyong mga lalaking anak, anak, maghanap kayo katulad ng, ng mami nyo. Pag hindi mo masabi yan, may problema kayo. At pag may problema kayo, your prayers, apektado rin. Apektado. Nasabi mo na ba yun, Brother Dennis, kay Phil at kay Timothy? <laughs> Para nagdadalawang isip siya. <laughs> Hindi, joke lang. Oo. Uh, Sirinig kaya masabi niya kay Jabez, kay Japet. Yeah. Sa 1 Peter 3, 8, and 9, isama ko to. Abangan ko ng konti para hindi na natin tuloy-tuloy matatapos sa puto. Tignan niya, finally, all of you, sino yung all of you dyan? Kasama yung wives, husbands, children, parents, all of you, ito i-practice niyo. Have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, a humble mind. Do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless for for bless for to this you were called that you may obtain what blessing. Gusto niyo ng blessing sa bahay? Material at spiritual blessing kayang ibigay ng Panginoon sa tahanan. Gawin niyo 'to. Gawin niyo 'to. Totoo to. Pagkat ito'y sinabi ni Peter at yung kanyang sinabi galing sa Panginoon. Unity of mind, sympathy, brotherly love, tender heart, humble mind. Do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless. For to this you were called, that you may obtain a blessing. Do not repay evil for evil. Bakit? Kasi may mga mag-asawa, nagsisiraan eh, imbis, na magkatulungan eh. May mga tao ganyan. At wag natin gayahin sila. Tungkulin natin na kahit na may problema sa loob ng tahanan, pinagpipray natin at hindi natin ikakalat. Kung anong problema sa pamilya, sa atin lang pag-usapan natin. At ang dapat mag-decide niyan, yung leader, the head of the family. Proverbs 31.28. Nagtawan natin yung isang ano, talata. Proverbs na lang. Tingnan niyo po dyan. Her children rise up and call her blessed. Yung kalang nanay. Di ba? Alam niyo, hindi lang yung mga anak. Tingnan mo, her husband also, what? And he praises her. Kaya pag tinanong ka, kamusta na yung wife mo? Wow. Wow. Kasama ko lagi sa simbahan. Namumuhay para sa Panginoon. Huwag mo nang banggitin yung kamalian niya. Lahat naman tayo may kamalian. Banggitin yung magandang bagay na nakita mo sa kanya. Okay? Wow! I'm a happily married man. Di ba? May pagmamalaki ko sa yung wife ko. Namumuhay siya para sa Panginoon. Mahal niya ang Panginoon, mahal niya kanyang family, mahal niya ang loved niya. Wala akong masabi. I'm blessed. Anyway, ganyan ang ating ano. Her husband also, and he praises her. Her. Staying love. Last two. Staying love. Parang sustaining love din. Staying love. Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. Stay lang. Remain. Remain. Stay. Huwag pumasok sa, sa isipan ninyo annulment. Huwag pumasok sa isipan ninyo divorce o separation. Dalawang klase ng separation. May separation na talagang literal. Separated. Sa ibang bahay, hindi sa makabilang buwan, sa makabilang bahay, sabi nga nila. <laughs> Nasaan yung tatay mo sa makabilang bahay? Meron, meron din separation na isa kayong bahay pero wala ng communication. Wala ng parang hindi na kayo mag-asawa. Para na lang kayo magkapit bahay. <laughs> Pangit na ano, relationship. Dapat nag-uusap pa rin kayo. Mag-asawa pa rin hold fast to his wife, staying love. Then superior love. Alam niyo ba, huwag natin i-compare ang ating pagsasama sa mga artista. Ay, gusto ko maging Cat Neal. Wow. And ano pa iba? Yung commercial, dong yan. Parang <laughs> ganyan, no? Ewan ko. Yung mga sinasabi lang eh. Parang Romeo and Juliet uh, Cleopa Mark Anthony Cleopatra, uh, ah, Dolphy and Panchito. Superior love. I-compare natin yung pag-ibig natin sa pag-ibig ni Kristo at pag-ibig niya sa church. Yan ang relationship natin bilang mga Kristiyano, bilang husband and wife. Yung relationship ni Kristo at relationship niya sa church yun ang dapat nating pag-ibig, superior love. This mystery is profound, profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. Kaya si yung husband, yung kanyang pag-ibig katulad ni Kristo. Yung pag yung pag-ibig naman ng babae katulad ng church to submit. Yung husband to love. Kamusta kaya yung relationship natin bilang mag-asawa? Nakikita na ba yung relationship ni Kristo at ng church? Yan ang superior love. Hindi yung pag-ibig ng mundo. Hindi pag-ibig ng mga sikat na artista o ng mga tao. Kung meron tayong gagayayang pag-ibig, pag-ibig ni Kristo sa church. Binigay ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa church at ang church submit to the headship of Christ. Naway, tulungan tayo ng Panginoon. At sabi dito sa Ephesians 5, 17 to 18, Do not be foolish. Wife, husband, do not be foolish. But understand what the will of the Lord is. Anong will ng Panginoon? Be filled with the Holy Spirit. Kahit sa bahay, be filled. Paano nyo malalaman puspos kayo ng Espiritu? Wives, submit to your own husbands. Husbands, love your own tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa inyong salita na aming narinig. Salamat sa Banal Espiritu. Alam po namin, sa lakas namin, hindi namin ito kaya. Pero salamat, may Biblia, may salita ninyo, at may kilos ng Banal Espiritu. At kung ano yung sabihin ninyo, tungkulin namin magpasako. At tulungan niyo yung mga wives na narito. Salamat sa kanilang buhay. Patuloy silang magpasakop sa kanilang sariling husband at yung mga husbands na narito, patuloy lang mahalin ang kanilang mga asawa. Kami, Panginoon, gamitin namin yung pag-ibig ni Jesus. Yun ang pag-ibig na i-offer namin, gagawin namin sa aming mga oras. Salamat po, Diyos. Kayo ang lakas namin. Kayo ang pag-ibig namin. I-bless niyo, Panginoon, ang relationship ng mga wives at husbands na narito. Inyo lahat ang papuri ito po ang dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus.